pirms mēs tās mukarī visu apsēžamies, Dušiņ, kad būs vēl sanāks cilvēku, mēs vēlreiz varēsim to darīt, bet sveicinu, ka mēs varam te pat piecelties, pieejas, sasveicināties, ar ko mēs neesam sasveicinājušies. Droši, Karīna, arī tu, jā? <laughs> Uzreiz galvu lejā. Nē, es nē. <laughs> pieejiet pie Karīnas, samīļojiet viņu, pasakiet, tu labi izskaties šodien. Ir kāda balss, kurai jādzird tev, ir kāda dziesma, kurai jāskan Marka 6 no 4 līdz 6, bet Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēva zemē un savos rados un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem. Viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Ziniet, vispirms jau šeit ir runa par to, ka nevis Jēzus to nespēja darīt, vai ka viņš to nevarēja izdarīt. Bet runa ir par to, ka pie viņa nemaz neved tos cilvēkus pie viņa neveda, jo neticēja viņam. Jo viņi, tā ir, viņi tur turpina vai iesāk, no kurienes tad viņš ir? Vai viņa tēvs un māte nav šeit, un vai mēs viņus nepazīstam, viņa brāļus, māsas, viņi neticēja viņam. Līdz ar to viņi tāpēc arī neved pie Jēzus visus, kam bija vajadzības. Un uh, arī šodien mēs esam īstenībā šeit mājās. Mēs esam, nu tā kā mājās, mēs esam starp savējiem. Un arī mums, tāpat laikā, neticība var traucēt saņemt no Dievu mēs arī sanākam un viss ir skaisti, bet tu tiešām Dievs, tu šeit pagodināsies tādā veidā. Vai Dievs tiešām tu uzklausīs, vai tu atbildēsi? Vai, vai par, kad, kad par mani lūks, vai tas notiks? Un mūsos ir ienāk neticība par to. Tā problēma nav Jēzu, bet tā problēma ir mūsu neticībā kādā brīdī. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mums arī šodien, jau no paša sākuma, jau no pirmā rokas spiediena, no labrīt, mēs ticam, ka Dievs, tu esi šeit, ka tu esi kaut ko paredzējis, un arī šodien būs brīnišķīgas lietas. Lai Dievs mūs vada visā, lai svētais gars mūs vada, un uh, izbaudīsim viņu klātbūtni nu, un ticēsim. Dievs, kas tas ir, ko tu gribi pateikt šodien? Dievs, kas tas ir, ko tu vēlēsi, lai izmainās manā dzīvē? Vai ir kāds lietas, kas man ir jāatmet, vai ir kāds lietas, kas man ir jāpieņem? Lai Dievs mūs svētītē. Viņš man strāvs, viņš man strāvs mans draugs. Kad biju savām bailēm vērts, tu biji tas, kurš pie manis nāci. Darīja that Pateicam tam kungam vēlreiz. Halleluja par to patiesību, ko mēs tikko dziedājām. paceļot, slāvēja kājas klaudzinot, slāvēja plaukstas skandinot, slāvēja tev kumzējot, slāvēja rokas paceļot, slāvēja kājas klaudzinot, llevan visiem vajadzīga tāda mīlestībā, kurā dziedē. Visiem vajadzīga tāda žēlsirdība, kurā es esmu, manas vainas kļūdas, un mani atjauno. Tev dzīvi savu dodu, mieru tevi varētu iesaukt vienu vārdu. Domāt par vienu. Tas par Jēzu. Vienalga kā tev šajā nedēļā gājas. Pacel savus acis uz Jēzu. svētais Dieva, svētais. Tātad, aizlūksim par vārdu. Pirms mēs sākam. Debes tēvs, paldies Tev arī, kungs, par Tavu vārdu. Paldies, debes tēvs, kad arī šodien mēs varēsim klausīties, kas rakstīts ir šeit. Kungs, mēs varēsim dzirdēt, ko Tu esi mums sagatavojis. Un mēs lūdzam, Svētais Gars, lai mūsos ikvienā Tavs vārds savienojas ar ticību, kungs. Debes tēvs, ka tiešām tas savienojas ar ticību tēvs, ka mēs to ņēmam kā no Tevis. Viss, kungs, kas ir no Tevis, lai tas arī paliek pie mums. Debes Tēvs, lai Tev viss gods un slaukums. Mēs paļaujamies, kungs, ka notiks izmaiņas, ka notiks pārmaiņas, debes Tēvs, ar Tavu vārdu, kungs, ko mēs pieņemam ticībā. Dievs, paldies Tev, ka tas ir dzīvs, ka tas ir spēcīgs. Kungs, jā, paldies Tev. Jēzus Kristus vārdā mēs pateicamies. Āmen. Šī pēdējā dziesma. Kādā brīdī vīriem droši grūtāk ir dziedāt. Piekrītat? Jēzu, es mīlu tik tevi vien. Nu, es zinu, man agrāk tā bija noteikti. <clears throat> Jo tā asociācija vispirms ir par eh, to, ka Jēzus bija vīrietis, kad viņš šeit dzīvoja zemes. Viņš, protams, bija arī Dievs, mēs zinām. <clears throat> Bet kādā brīdī liekas, eh, Jēzus mīl tik tevi vien. Droši vien, ka mums jāsaprot, eh, Jēzu, tavs vārds ir pāri visam, arī manā dzīvē. Tu esi mans glābējs, tu esi mans kungs. Un tā nav tā cilvēcīgā mīlestība, par ko mēs domājam, ja? Bet tā ir tā agapa, tā ir tā dievišķā mīlestība. Tā ir tā, ka mēs novērtējam Jēzu, ka viņš mums ir pāri visam. Amen. Tāpēc, vīri, būsim iedrošināti. Mēs drīkstam mīlēt Jēzu no sirds. Šodien mēs runāsim, domāsim, lasīsim par mantojumu. Un es gribu, ka mēs visi drusciņi iet piedalāmies. Mums te ir cilvēki arī ar juridiskām izglītībām, man reiz palīdzēt. Kas ir mantojums? Padalieties, kas ir mantojums? Kā jums liekas, kas ir mantojums? Droši sakam no vietas, kur sēžam, nav jāceļ roka, drīkst teikt. Mantojums? Kas ir mantojums, kā jums liekas? Kurā brīdī viņš parādās? Kas viņš tāds ir, kad viņš tā kā tiek saņemts vai... Ja, kad kāds nomirst. Redziet, jau ir jau varianti. Vēl kas? Ja? Nu tātad, labi, es turpināšu. Z... Jā. Ja. Tātad, kas tad ir mantojums un jebko var arī atstāt mantojumā? Tātad mantojums ir kaut kas, kas paliek. Parasti mantojums ir kaut kas, kas paliek aiz kāda. Un tās ir gan materiālas lietas, mēs zinām, par materiālām lietām nav jautājumu. Kas mēs zinām, kas ir mantojums, ka cilvēks viņu saņem. Bet ir arī mantojums, kas nav uh, tikai materiālas lietas. Piekrītat? Tas ir šis mantojums, kas ir kas varbūt cilvēku gan domas, pārdomas, tradīcijas, ieradumi, kas pāriet no cilvēkiem uz cilvēkiem, kas paliek no vecākiem bērniem vai no tuviniekiem vai no draugiem, kas tiek mantotas. Un tātad mantojums var būt ne tikai fizisks, bet arī ne materiāls. Un interesanti, jā, kad pasaulē tas uzskats arī tāds ir, un tā arī notiek, ka cilvēks iemanto pēc kāda nāves. Viņš kaut ko saņem, kaut kas viņam paliek, pēc tam, kad kāds ir, kā Sandrs teica, aizgājis. Un ir interesanti, ka pasaules uzskats par to, kas ir mantojums un kad viņš tiek lietots, ir atšķirīgs no tā, ko Dievs saka. Un šeit es ticu un es pārliecināts, ka tas ir saistīts ar šo debesu valstību domāšanu, debesu valstības domāšanu. Atcerieties, bijām nometnē, tur kā reiz uh, dr. Jones runāja par debesu valstības domāšanu, ka tā ir atšķirīga no tā, kā pasaulē domā. Un arī šajā gadījumā ir kaut kā līdzīgi. Um, bet kā tad ir ar mums ticīgajiem? Vai mēs arī saņemam mantojumu pēc tam, ka kāds, kāds ir nomiris? Vai tiešām mēs saņemam tikai tad, kad kāds ir nomiris? Un es domāju, ka ka nē. Pie tā mēs drusciņu vēlāk nonāksim. Un uh, savukārt tas, kas saskan ar to, kā pasauli domā par to mantojumu un to, kā Dievvārds saka, ir tas, kas var saņemt mantojumu. Bet nesaskan ar to, kurā brīdī tas var tikt lietots. Un uh, Likums mums saka, tas tāds varbūt tāds garāks ievads, bet tas viss ir pa tēmu. Es, es uh, aicinu, ka mēs to atceramies, jo tas ir ļoti saistīts ar visus, ko mēs ejam. Uh, un tā tad likums saka, ka vispirms var saņemt mantojumu, kas? Kā jums liekas? Radinieki, jā, kādi radinieki tad? Pirmās pakāps, kas vēl, sakiet vēl, droši. Es gribu dzirdēt to pirmo, ko saka likums. Viens ir bērni, bet tie nav pirmie īstenībā. Kas vēl? Nika, Anda, kurš pirmais saņem? Laulātais, jā, pirmais saņem laulātais. Un patiesībā mēs arī kā ticīgie eh, varētu pretendēt, jo mēs esam Kristus līgava. Vīri, lai kā mums Džeki nepatiktu, varbūt kādā brīdī nu, asociācija mēs esam līgavs, eh, bet arī mums, arī pēc valsts likuma, nu, mēs varētu pretendēt uz eh, mantojumu. Bet tas nav tas pamatojums. Uh, bet jā, starpība ir tā, ka arī mūsu līgavainas nekad nemirs. Mēs esam Kristus līgava, bet mēs nesaņemsim mantojumu tikai tad, kad kāds nomirs, jo Kristus vairs nemirst. Viņš dzīvo mūžīgi, līdz ar to mantojumu mēs nesaņemsim kā Kristus līgava, tas ir skaidrs. Bet nākamais jau tik pieminēts, kas saņem mantojumu uh, un kas saskan arī ar Dievu vārdu, ir tie, kuri ir ieņemti vai piedzimuši. Un pēc tam arī adaptēti bērni. Tātad bērni. Ja, ja, ja pasauli varbūt kādā brīdī ļauj nepieņemt, ka no pašas pirmās dienas bērns jau ir kā bērns, kad viņš ir ieņemts, tad mēs zinām, ka dzīvība rodās sākumā un viņš jau ir bērns. Un, un līdz ar to arī uh, viņš saņ, var saņemt mantojumu. Un, uh, un šeit ienāk pirmā raksturieta mums visiem kopā no romiešiem 8, 16, 17 Ja, romiešiem 8, 16, 17. Tātad bērni ir tie, kas saņem. Un arī adaptētie bērni, un par to mēs runājām bāriņu svētdienā, ja, ka mēs patiesībā ik viens bez Kristus sākumā esam kā bāriņi. Ja mums nav debesu tēvu, mēs dzīvojam joprojām bez, bez Dievu un esam tātad bāriņi. Līdz mēs atgriežamies pie viņa un kļūstam par bērniem. Un eh, romiešiem 8, 16, 17 ir eh, rakstīts, jā, mēs jau lasam, šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja no nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešām, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Tātad mēs zinām, ka mēs ik viens, kas esam atgriezušies pie Dieva, kas esam piedzimuši, esam viņa bērni, esam mantinieki un līdzmantinieki. Un mēs esam tādi ne tāpēc, ka mēs esam līgava, nevis tāpēc, ka mēs esam Kristus līgava, bet tāpēc, ka mēs esam viņa bērni. Kristus brāļu un māsu un Mateja 50, 12, 50, 48 līdz 50. Ja, ja varam atšķirt Mateja 12, 50, 48 līdz 50. Un viņš atbildēja un sacīja tam, kas viņam to teica. Kas ir mana māte un kas ir mani brāļi? Un roku izstieps par saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi, jo kas dara mana debesu tēvu prātu, tas ir mans brālis un māsa un mana māte. Tad, tad mēs redzam, ka mēs esam Kristus brāļi, Kristus māsas, mēs esam Kristus līdz mantinieki. Un tā tad, lai saņemtu mantojumu, mums ir jāpiedzimst Dieva ģimenei. Lai mēs kļūtu par mantiniekiem, mums ir jāpiedzimst. Un eh, jautājums tad ir, kā piedzimt? Kas, kāds ir tas veids? Jo ja mēs neesam ģimenē, ja mēs, nu, nevar, tas nebūs loģiski, ka bērns, kas nav manā ģimenē, ka viņš saņem manu mantojumu, piemēram. Un nu, tā vienkārši ir, vai ne? Jo tajā ģimenē, kurā tu esi, tur tev tiek atstāts mantojums. Uh, Un tas saskana, tas ir ļoti loģiski arī tāpat arī pasaulē. Ja mēs esam joprojām uh, dzīvojam bez Dieva, bez Tēva, tad mēs saņemam mantojumu, kas paliek no pasaules. Ja mēs esam Dieva ģimenē, ja mēs esam kļuvuši par viņu bērniem, mēs saņemam mantojumu, kas ir no Dieva. Diezgan loģiski, ja? Ja Jāņa evaņģēlijas, ceturtais evaņģēlijas, pēdējais evaņģēlijas, jaunā derība sākums – Un tur ir rakstīts, Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes. Redziet, ir starpība, kad mēs ne tikai zinām par Jēzu. Ir starpība, ka mēs ne tikai ticam, ka Jēzus ir. Mēs lasām, ka ļaunie gari arī tic un dreb. Ar to vien nepietiek, ka mēs zinām par viņu. Mums ir jāpiedzimst no augšienes, lai mēs piedzimtu Dievu ģimenē. Un tad, kad mēs piedzimstam Dievu ģimenē, tad mēs esam viņa mantinieki. Un tālāk ir jautājums, kā tad mēs piedzimstam no augšu, un tur turpinājumā ir tie pāris panti, un Nikodējums saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mācas miesās un atkal piedzimt? Un septi, tālāk, līdz septītam pantam, ja? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no, augš, no augšienes. Cik liela nozīme ir šeit, kad Dieva vārds mums atklāja, ka mēs piedzimstam ūdenī un garā. Visa sākums jau patiesībā mēs lasam ir Dieva bība. Ja mūsos nav Dieva bības, tad svētais gars mūs nevarēs pārliecināt. Bet ja mēs sākam bīties Dievu, tad es ticu, es pārliecināts, ka svētais gars mūs tad pārliecina par grēku, par taisnību, par Kristus taisnību, nevis par pasaules taisnību, un par tiesu. Tad, kad mēs atzīstam, jā, Dievs, es ticu, es ticu Tev, es, es apzinos, ka Tu esi, tad, un mēs pieņemam viņu, tad svētais gars sāk šo darbu, šo pārliecību, un tad notiek cilvēkā izmaiņas. Un tad cilvēkam ir iespēja piedzimt gan ūdenī, gan garā. Jā, un patiesībā mēs katrs gribēsim piedzimt ūdenī un garā. Mums tas ir vajadzīgs ārkārtēji, ikvienam. Efeziešiem vēstulē rakstīts, Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņam ticēdam esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tātad mēs piedzimstot no augšas, mēs saņemam svēto garu kā ķīlu mūsu pestīšanai. Tas ir Dieva apsolījums. Gaidāmā mantojuma ķīla. Mums kā viņa bērniem, kas piedzimstam viņa ģimenē, tā ir kā ķīla, ka mēs saņemsim mūžīgo dzīvību. Un kas tad ir tā mūsu, tas mūsu mantojums? Kas tad ir tas mūsu mantojums, par ko mēs runājam? Un tie ir Dieva apsolījumi un tā piepildījumi. Mūsu mantojums ir Dieva apsolījumi un šo apsolījumu piepildījums. Un šeit mēs varam teikt, ka mēs saņemam Dieva apsolījumus un to piepildījumu jau šeit, uz zemes, un to mēs varam jau lietot dzīviem esot, arī visiem dzīviem esot, gan arī pēc šīs dzīves. Un ar to atšķirās šī debesu valstības domāšana no pasaules valstības domāšanas, kur pieļauj tikai iespēju, šeit man ir, Šeit es tērēju, viss, kas ir redzams, tas arī ir. Bet šeit uh, Dievs saka, ka nē, šie apsolījumi, viss, ko mēs lasām Dievu vārdā, tie ir domāt gan šodien mums, tagad, gan arī pēc šīs dzīves. Un mēs nolasīsim kopā kāds piemērs. Jo, jo tiešām pasaulē mēs zinām, ka mantojumi kā tiek nostiprināti vai kā, kā tiek atklāti caur testamentiem, Ja? Vai arī caur uh, bija līgumi, mantojuma līgumi vēl arī. Ja? Taču Dievs um, arī šo mantojumu mums ar uzticības derību apsola. Caur savu, ar to, ka viņš ir uzticams. Un tas ir vairāk nekā līgums tikai vai, jo līgums un pārējās lietas, mēs zinām, balstās pa lielam uz neusticēšanos varbūt. Ja mēs pastāstam uh, kādam tuvākam, tad, kad manis vairs nebūs, nu tad sadali tam un tam un tam. Tas līgums droši vien tiek sastādināts, lai tiešām būtu drošs, iespējams, kāds domā, varbūt, lai neaizmirst, bet mēs esam atkal un atkal dzirdējuši, ka papīrs līgums tiek nu, uzrakstīts, lai, lai būtu pilnībā izpildīt šī griba. Taču Dievs uz uzticības pamata mums to apsola, un viņš to arī piepilda. Un esat dzirdējuši, ja, kam šobrīd atstāja testaments? Šobrīd jau šodien jau atstāja jebkam testaments. Ne testaments, bet to mantojumu. Esat dzirdējuši ne tikai cilvēki, pat papagaļi saņem mantojums. Iedomājieties, dzīvnieki, mājdzīvnieki, blakus varbūt ir dēls vai meita, bet līgumā rakstīts vai testamentā, nē, reku papagās saņems to mašīnu, nevis tu. Tad, diemžēl, diemžēl tā ir, bet tā ir pasaulē. Tā vienkārši viņš ir. Bet mēs uh, zinām, ka patiesībā jau Salmans saka, mantojums pēc kā sākumā cilvēku visai dzenas, beidzot izrādās tomēr nevisai svētīgs. Nu, nevisai, nevis, ne tikai nevisai svētīgs, viņš vienkārši nav svētīgs, nu, nav tāds pa pusē svētīgs. Vai viņš ir svētīgs, vai viņš nav. Līdz ar to tas mantojums, ko pasaule atstāja, viņš ir tas visdrīzāk, ko rūsa samaitā un ko kodas sēd, un mēs zinām, ka tas nav paliekošs. Bet e, izlasīsim par to mantojumu, ko mēs saņemam kā Dieva bērnu, kā kā, kā ik viens, kas piedzimstam viņa ģimenē. Ik viens. Un uh, piemērs ir Iesaijas 54, 17. Iesaijas 54, 17. Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā kunga kalpu mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs. Tātad mūsu mantojums ir Dieva apsolījums. Šī ir tikai viena no rakstvietām, kas parāda Dievs, ko pasaka savā vārdā, ko viņš mums apsola. Tas ir mums. Tas jau mums pienākās. Tas jau ir mūsu. To mēs jau esam saņēmuši kā mantojumu. Un ir lietas vēl un vēl, kuras mums ir jau tagad dots, un efeziešiem, eh, tur, kur jau nolasīja, viņā arī jūs dzirdējuši patiesības vārdu, savu pestīšanas evaņģēlī, un viņam ticēdam esat saņēmuši svētā gar zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Mēs jau esam saņēmuši apsolījumu svēto garu. Svētais gars ir viņa apsolījums. Un tā ir mantojuma ķīla. Tas ir vēl viens kārtējais. Un tad vēl vairāk. Un tad, labi, šie bija varbūt arī tie piemēri, ko mēs tagad lietojam. Kas ir tagad pieejami, mēs viņus tagad lietojam, mēs ņemam, un ir vēl un vēl. Mēs tam visam neatvēlēsim laiku, bet, bet ir mantojuma daļa, par ko Dieva vārds saka, ka mēs viņu saņemam pēc tam. Un uh, apstuļu darbi 20.32 ir teikts, un tagad es jūs uzticu tam kungam un viņa žēlstības vārdam, kas spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem. Tātad mantojums līdz ar visiem svētējiem. Mūs sagaida mantojums līdz ar visiem svētējiem. Dieva apsolītā zeme, debesu valstība, mūžīgā dzīvība, pilnīga apskaitība. Ja? Jūs dzirdat? Mums debesu valstība, mūžīgā dzīvība, pilnīga apskaidrība kā rakstīts ir 1. Pētra vēstulē, neiznīcīgs, neaptraipīts, nevīstošs mantojums mūs sagaida. Mēs esam mantinieki un to mēs iemantosim. Šī ir tā daļa, ko mēs iemantosim pēc tam. Un tā ir uh, milzīga. Nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju. Tas ir arī viņa apsolījums. Un tas piepildīsies. Tātad kopā savilksim ātri tādu kopsalikumu par šo. Mums ir paredzēts mantojums. Un šis mantojums ir ļoti vērtīgs. Tas nav salīdzināms ar to, ko pasaulums atstāja, to, ko pasaulums piedāvā, bet tas ir saņemams jau tagad, un tas ir lietojams vēl mūžībā. Un to mēs varam saņemt tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, kad mēs ienākam Dievu ģimenē. Un mēs zinām, Dievs tiešām pasauli mūs ikvienu tā mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš nomira par mūsu grēkiem un augšām cēlās, lai mēs dzīvotu, lai mums būtu viņa apsolījumi, lai mēs būtu viņa mantinieki, Kristus līdz mantinieki. Un tas ir tas dārgais, kas mums ir jāsaprot no šī mantojuma un mantiniekiem, ka tas ir tas mūsu visu mērķis ticības galvenais, mēs lasam, ir, di, ir dvēseļa pestīšana. Bet, bet, bet, bet, bet šis bija ievads tam, ko es vēlos, par ko mēs padomājām vēl vairāk. Kas ir tas mantojums, kas paliek pēc mums? Kas ir tas mantojums, ko mēs atstājam aiz sevis? Jo tas, ko es šodien daru, ir tas, kas paliks pēc manis. Tas, ko es šodien daru, ir tas, kas paliks aiz manis. Kāds ir mans mantojums? Tāds ir mans jautājums man un ikvienam no mums. Mēs dzirdējām par to mantojumu, ko mēs saņemam. Mēs dzirdējām to vērtību, eh, kas ir tas būtiskākais ikviena cilvēka dzīvē. Viss tas, ko mēs līdz šim dzirdējām, var mums eh, tiešām palīdzēt, ja klausītājos savienojās ar ticību. Mēs lasām, ja Dieva vārds klausītājos savienojas ar ticību. Tā tas nes augļus, tā tas nes izmaiņas. Tātad um, viss, ko mēs dzirdējām līdz šim, var mums palīdzēt saprast, kāds mantojums ir vērtīgs. Un tad ir jautājums, kas paliks aiz manis? Kāds ir tas mantojums, ko es atstāšu aiz sevis? Vai ko es atstāju jau aiz sevis? Nav runa par to, kad es nomiršu, bet kāds ir tas mantojums, kas paliek aiz manis, jo tas, ko es šodien daru, ir tas, kas paliks, kas paliek aiz manis, manā ikdienā. Jo ja mēs no iepriekš dzirdētā saprotam, ka mantojums ir tas, kurim ir mūžīga vērtība, tad mums ir šodien jau iespēja veidot mantojumu, kam ir mūžīga vērtība. Tas, ko es daru, vai tam ir vērtība mūžībā, vai tam ir vērtība vairāk nekā mēs tikai redzam. Tātad tas ir mans mantojums, kas paliek aiz manis ikdienā. Jo, piemēram, mums tiešām mums laiks, bieži vien laiks ir tas, kas ir šķietams šķērslis. Un kaut arī mēs varam strādāt cauri dienu, kaut arī tās pašas 8 stundas paņemsim, tad arī tas laiks ir iespējams izmantot uh, liederīgāk, savādāk, uh, vērtīgāk. Ir, protams, jomas, kur tu viens pats strādā mežā vai vienalga kādā citā jomā vai pie datora, kur neviens cilvēks tev netiek klāt, un tev nav iespēja varbūt atstāt tajā brīdī kaut ko aiz sevis, kas ir – ļoti tāds paliekošs un vērtīgs, iespējams. Un jāstrādā ir. Nav runa vispār par to, ka mums nevajadzētu strādāt vai, vai nevajadzētu nu, iztiku gādāt, bet jautājums ir, ko mēs ar to darām? Kā mēs izmantojam šo laiku, kā mēs izmantojam tās iespējas, piemēram, nu, Mārcis pelna ļoti daudz naudu. Nu, kā Mārcis lieto šo naudu, lai viņu mūžībā atsauktos? Piemēram, jautājums ir tāds mums ikvienam. Vai nu, ir prestižs darbs, kā tu viņu lieto? Kā tu lieto savu autoritāti vai stāvokli vai, vai situāciju, lai tas paliktu kā mūžīgs mantojums? Lai tam būtu vērtība Jāņa evaņģēlijas 15.16. Ne jūs mani esat izredzējuši, es saku, bet es jūs esmu izredzējis, lai, un, nu, un, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliek. Šeit ir rakstīts, augļi paliek. Tie nav augļi, kuri iznīkst, kā pieminējām, vai tos rūsa samaitā vai kodas sēd. Nu, šis ir, ko samaitā, kas pazūd, kas izgaist un nu vairs nav. Bet ka mūsu augļi paliek. Un viņš mūs tam ir izredzējis, lai mēs ejam un nesam augļus, un mūsu augļi paliek. Tā tad ir kaut, ir iespējams, ka mēs paklausam Dievam, paklausam Jēzus vārdam un nesam augļus, kuri paliek. Un es ticu arī, tur jau sākās šis mūsu mantojums šeit un tagad, ikdienā, kad mēs izdarām šīs izvēles. Eh, Mata evaņģēlis 9, 37, 38. Jo nav iespējams patiesībā, ka ticīgs cilvēks, kā mēs dzirdējām divas dievkalpojumus man šeit apakaļ, kad Mārtiņš dalījās šeit, pilna laika kalpotāji mēs esam, visi, bez izņēmuma. Un nav iespējams, ka mēs paņemam no ticības pauzi, mēs paņemam no Dieva pauzi. Mēs pēkšņi sestdienā, es vairs neesmu tas, kas es esmu. Es neesmu vairs Dieva bērns. Es neesmu vienā dienā vai vienā laikā. Patiesībā tas ir nepārtraukts process. Kad mēs atgriežamies pie Dieva, mēs ar to dzīvojam. Tā ir mūsu dzīve, tā ir mūsu identitāte. Un tur nav iespējams, paņemšu pauzi, šo nekalpošu vairāk. Ne, neprasiet man neko. Nav iespējams. Un mēs lasām Mateja 9, 37, 38, Tad viņš saka uz saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā. Un tālāk viņš eh, nā, uzreiz turpinās desmitā nodaļa, mums gan sadalīts nodaļās, bet pa lielam desmitā nodaļa no 1 līdz 5 tam pantam ir teiks, ka, ka viņš, mums, viņš saviem mācekļiem jau pirmajiem deva varu un viņus izsūtīja. Sākumā mēs lasām, lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūt, un pāris pāns tālāk. Viņš uzreiz izsūta. Viņš dod varu un izsūta. Un tas pats ir arī Lūkas evaņģēlijā, 10, eh, no 1 līdz 3. Lūkas 10, 1 līdz 3. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pat divi un divi savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja, pļājumā daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieks sūd savā pļājumā. Un nākamais pants ir, ejiet. Nākamais pants ir uzreiz, ejiet. Ejiet, Lūkas jūs sūtu kā jērs vilks starpā. Un šeit nav runa šajos pantos un šajā sūtīšanā par to, ka pļauja nebūtu gatava. Mēs tiešām varam bieži vien aizbildināties, pilsē, šajā pilsētā ir nu, kūtri cilvēki, grūti ir uzrunāt. Vai valstī ir nu, grūti, mēs tādu noslēg, mums tāda kultūra, mēs tādi nu, nepielaižam nevienu klāt. Kopš Jēzus Kristus to teica, nekas nav mainījies. Ne jau pļaujā ir vaina. Pļauja ir gatava. Ne jau vietā ir vaina. Bet tā problēma ir, ka pļāvējs vajadzīgi, ka vajadzīgi ir pļāvēji. Un Jēzus mūs katru izsūt savā vietā, savā veidā, uh, lai mēs būtu tie, kas iet un pļauj. Tātad problēma un vai jautājums nav par pļauju, un ir atkal aizbildinājums, ko mēs lasījām, es jūs sūtu kā jērs vilks starpā, un mēs neiesim, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad iet sludināt, reku visur vilki ir apkārt, ka mūs nenotiesā. Tas, kas ir ar mums, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Tāpēc ejiet un ievāciet. Tas ir tas, kā mēs varam darīt, un katrs Katram ir savs veids, mēs esam tik dažādi, Dievs mūs tik unikāls katru radīja. Abrīnojam, neaptveram patiesībā. Bet viņš saka, ejiet, viņš saka, ejiet un dariet. Un tas ir tas mantojums, kam ir tiešām vērtība. Kāpēc es to savilu kopā ar šo ejiet un dariet, ejiet un sludiniet, ejiet un iemāciet šo pļauju? Tas ir tas, kas mums ir katram aicinājums pasludināt evaņģēliju. Palīdzēt cilvēkiem, norādīt uz atgriešanos no grēkiem iemantot Dieva bērnību, kļūt par Dieva mantiniekiem un Kristus līdzmantiniekiem. Šis viss lielais iesākums varbūt, priekš mans likās lielais, garais iesākums par mantojumu un mantiniekiem, kā Dieva bērniem mums ikvienam, ir ar turpinājumu, ka mums ir tas pats aicinājums palīdzēt to iemantot citiem. Palīdzēt to iemantot citiem. Mums ir, man liekas, ka pat man bija Mums ir dotas debesu valstības, kas? Man ir atslēga. Man vienkārši bijis atslēdz durvis šorīt. Atslēgas. Mums ir dots debesu valstības atslēgas. Mata evaņģēlijas 16, no 13. līdz 19. pēdējā rakstiet kopā atšķirsim. Mata evaņģēlijas 16, no 13 līdz 19. Pirmais evaņģēlijas jaunā derība no 13 līdz 19. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezareja robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot. Un viņš atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Simons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klīns es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu sies virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīs virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Tātad viņš uz šīs atziņas. Nevis uz Pēteru kā miesas uzcēla draudz, bet uz šīs atziņas par to, ka Jēzus ir Kristus, Jēzus ir glābējs, Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un mums šeit tiek atklāts pilns evaņģēlijas patiesībā. Un mums tiek dotas atslēgas vai nu aizslēgt evaņģēliju, vai nu viņu atslēgt kādam. Mūsu tulkojums drusciņi varbūt ir netik izteiksmīgs šai ziņā jo precīzāk iespējams skanētu, un ko tu siesi virs zemes, tas jau ir siets debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tas jau ir atraisīts debesīs. Dievs jau ir pateicis šo ceļu, šo veidu, šo glābšanu, un mums ir dots, dot iespēju cilvēkiem vai nu atslēgt debesu valstību, palīdzot atgriezties no grēkiem, iemantot mužīgo dzīvību, vai nu noklusēt un aizslēgt. Šeit ir dot vara. Mums ir dot vara un autoritāte. Mums ir dot atslēgas, kaut kas, ar ko mēs varam rīkoties. Vai nu atslēgt kādam evaņģēlī, vai nu paturēt, un līdz ar to cilvēks paliek savā vecajā dzīvē. Mums ir dot šīs atslēgas. Ko mēs ar viņām darām? Ko mēs ar viņām darām un ko mēs varam izdarīt? mums jālūdz Dievs, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā. Un mēs zinām, ka nākamais, ko Dievs vienmēr dara, viņš arī sūta. Un tas mērķis ir, ka tiešām mēs uh, ejam un uh, ka aiz mums paliek, ka šie augļi, kas ir, ka tie paliek. Ka tas ir mantojums, kas sākās šodien, kas sākās jau arī šeit draudzē, kas sākās uzreiz uz ielas, kas sākās mūsu darbietā, mūsu mājās, pie mūsu radniekiem, uh, kas sākās paņemot stopotājus vai, vai kā savādāk. Un mums ir iespēja atstāt paliekošu mantu. Iespējams, ka kādam mums jau ir kaut kas miris no tā, no šīs deksmes, no šīs vēlmes, no šīs prioritātes. Taču, un varbūt jau, kas sen jau ož līdzīgi kā lācars, bet mēs zinām, ka Jēzus atnāk, viņš uzmodina mirušos un mūsu dzīve izmainās. Tāpēc es arī aicinu šodien, ka mēs katrs varam pārdomāt. Mēs, mēs, mēs vēl pavadīsim laiku, ja Matīs atnāks. Es ceru, ka viņš atnāks. Mēs kopā vēl paslavēsim kādu brīdi. Bet es aicinu, ka mēs varam kopā šeit lūgt. Ja jūs vēlties kopā, ka mēs varam aizlūgt. Par to Dievs es arī gribu, ka manā dzīvē ir augļi, kuri paliek, Vai ka vispār mēs apzināmies, varbūt kādam mums vienkārši ir jānāk atpakaļ pie Dieva. Varbūt mums ir vajadzīga atgriešanās no grēkiem. Varbūt mums vajadzīga piedošana, atkal jauns sākums, jauna diena. Un to ir iespējams izdarīt tagad, jo mēs nezinām, vai mums rītdien ir dot. Tā vienkārši ir. Tāpēc es aicinu, ka mēs varam kopā, ja jums ir vajadzība, ja jums ir vēlme, nesiet to Dievu priekšā. Un mēs kopā vienkārši par to lūksim. Jo Dievs ir labs, viņš ir tik, tik bieži vien uh, atbildējis un uzklausījis uzreiz uz lūkšanām, un uh, ka mēs varam brīnīties un būt pārsteigti atkal un atkal katru dienu. Mums būs iespēja pēc tam arī liecināt par to, ko Dievs ir darījis uh, arī šajā pagājušajā nedēļā. Arī to mēs varam pārdomāt vēl. Um, varbūt kāds varat paaicināt, tā, Ilza aizgāja droši vien paaicināt Matīs. Bet vēl tagad aizlūksim kopā, un es aicinu, ka mēs varam nākt šeit. Nav Matīs. <laughs> Augšā viņš spēlē ok, lai tas mums netraucē. Varbūt Filips ir uzlikt mūziku nedaudz fonā, ne? lai mēs varam drošāk lūgt pie sevis, lai mēs esam iedrošināti nāk šeit priekšā, ka varam kopā aizlūgt, jo mēs esam aicināti, ka mūsu augļi paliek. Mēs esam aicināti, ka mēs piedzimstam Dievu ģimenē un esam viņa mantinieki un iemantojam to, ko viņš sola. Amen. Jā, draudze. Labi, lūksim un uh, Tiešām esat iedrošināti nākt šeit. Un es aicinu. Tas ir mans aicinājums. Es, mēs lasījām, kas tur kur nav cienīts savās tēva mājās. Bet es jūs aicinu. Ja šeit ir priekšā cilvēks, kas, kas atnācis ar kādu lietu, visi vienkārši lūdziet par viņu. Lūdziet par ikvienu, kas, ikvienu, ne tikai šodien, bet par ikvienu lūdziet. Ja jūs jūtat pamudinājumu nākt klāt un lūgt, nāciet klāt un lūdziet. Es jūs iedrošinu tajā. Labi, bet tagad lūksim, pēc tam arī slavēsim, bet tagad pavadīsim kādu laiku pārdomās. Dievs, kādi ir tie mani augļi? Kungs, kas ir tas, kas paliek aiz manis šodien, rīt un turpmāk? Tāpēc, Tēvs, mēs Tev pateicamies arī par Tavu vārdu. Dievs, paldies Tev, kungs, ka Tu mūs patiesībā arī esi, kungs, nosauc par savu mantojumu, kungs. Paldies, Dievs, ka mēs esam jau vispirms jau Tavs mantojums, kungs, ko tu sagaidi tās un ko tu saņems, kad mēs nonāksim pie tevis, kungs, ka pilnībā tad tas būs tavs, kungs, mēs būsim tavi, kungs, debes tās, un mēs tev pateicamies, ka tu mums arī tik bagātīgus apsolījumus es devis. Debes tās, ko mēs lietojam gan tagad, gan arī pēc šīs dzīves, Dievs. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev tās, ka mēs esam aicināti, kungs, Tavā ģimenē. Kungs, ik viens tās, ka šī, šis ceļš Tavs nav mainies, kungs. Mums ir jāpiedzimst no augšienes tēvs, lai mēs nonāktu tavā ģimenē, kungs, un iemantot šos apsolījumus, kungs, būt šiem antiniekās. Pilnīgi jaunu, kungs, dzīvi. Debes tēvs, paldies tev. Paldies, kungs, ka tas mums ir šodien pieejams, kungs, ka šīs durvis ir vaļā, ka šis ceļš, patiesība un dzīvība, kas ir Jēzus Kristus mūsu glābējs, kungs, mums ir šodien pieejams. Dievs, mēs Tev pateicamies par to. Mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu, kungs, arī mums dod savu svēto garu. Kungs, kurš mums eh, dod spēku un autoritāti un varu iet un paklausīt Tev. Ka mēs nesam augļus un ka mūsu augļi paliek. Kungs, es lūdzu, ka tā ir mūsu ikdiena. Es lūdzu, ka mēs eh, spējam, kungs, ar Tavu palīdzību svētais gars izvērtēt, kas ir tas, kas paliek un kas ir tas, kas, ko mēs šobrīd nelietojam varbūt pilnvērtīgi. Debes Tēvs, Paldies Tev. Paldies, ka Tu uzrunā mūsu sirdsapziņas, ka Tu uzrunā mūsu prātus, sirdis. Dievs, paldies, ka tas ir Tavs darbs, kad mēs mainamies, kungs. Dievs, ka mēs pieņemam, kungs, to, kas ir no Tevis un atmetam to, kas, kungs, ir nederīgs. Debes Tēvs. Kungs palīdz, ka mēs arī šodien dzīvojam ar to, kam paliek aiz mums mantojums, kam ir mūžīga vērtība. kungs, paldies Tev, Tēvs. Izmeklē Tu mūs. Dievs, paldies Tev. Paldies Dievs, ka Tavu godību ir varan, Dievs. Paldies Dievs, ka Tu esi tik vien spēcīgs Tēvs. Tik vien mīlošs Dievs. Tik vien arī taisnīgs Tēvs. Kungs, paldies Tev. Paldies, ka šodien ir jauns sākums. Paldies, ka šodien ir jauna iespēja. Dievs, paldies Tev, kungs. Tēvs, paldies Tev, ka Tu palīdzēsi arī, kungs, kad iziesim par šīm durīm, Tēvs, ka mēs varam, kungs, meklēt un dzīvotais darbos, kungs, ko Tu esi sagatavojis, kungs, ko Tu vēlies, Tēvs, lai mēs daram. Dievs, jo ticu, Tēvs, tie ir tie darbi, kur paliek, tie ir tie augļi, kur paliek. Tēvs, Lai Tavs vārds ir dzīvs, kungs. Jā, Tavs. Jums ir kāda vēlme pēc aizlūkšanas, pēc kaut kā. Es iedrošinu, ka šis ir tas laiks, kādas minūtes paņemsim, ka jūs drīkstat nākt šeit pat priekšā un kopā lūksim.